I, avui, bueno, com sabeu, avui comentarem El cor és un caçador solitari, de Carson McCullers, i ens visita en Martha Tenen, que és doctora en llengua anglesa, traductora, docent, i, bueno, si vols explicar una mica la, la, la teva carrera, també pots fer un, un breu moment de, de promoció, eh, Martha? Ara, quan, quan et presentis, que... O sigui, això també està bé que els que vingueu us presenteu una mica a, a l'audiència. Moltes gràcies per haver vingut i, i bueno, quan vulguis tens la paraula. Molt bé. Bueno, pues, bona tarda a tothom. Gràcies per convidar-me i ja si me no poder estar junts, però ja, ja sabem, és així. Bueno, Carson McCullers, el cor es un cazador solitario. Tennessee Williams escribió a la Sach, Praise to Ascending Angels, elogios als Angels Aprobatorios, que, y cito, Després de la gran de escritores dels anys 20, y poetas como T.S. Eliot, Hart Crane, E.E. E. Cummings o Wallace Stevens, Hi e ha escriptors de ficció com Faulkner, Hemingway, Fitzgerald i e Catherine Ann Porter, no va haver cap altre escriptor de la mateixa talla que ells, amb l'excepció de Carson McCullers. I ara una mica de la seva vida molt dramàtica, molt interessant. Nascuda Lula, un nom molt del sud, Lula Carson Smith a Columbus, Georgia, 1917, una ciutat molt semblant, com expliqué ella mateixa, a la, de la novel·la El cor és un solitari, un caçador solitari, uh, eh, 30-40 mil habitants, amb fàbriques de textil molt típics del sud. La gran passió de la seva vida havia estat el piano. Segons la seva germana, Margaret, McCullough practicava 5 hores al dia. Al setembre de 1934, als 17 anys, va marxar de casa amb un vaixell cap a Nova York per estudiar a piano a la Juilliard School of Music. Tennessee Williams explica en aquest assaig que un cop a Nova York, McCullers va establir la seva residència en una casa de prostitució, sense saber-ho. No tenia ni idea del que hi passava. I unes de les noies es va fer molt amiga de Carson i anaven per tot arreu de la ciutat juntes i aquesta amiga de la casa sembla que l'acompanyava a dia que anava a Juilliard School of Music per començar. Portava tots els diners per pagar i es va desaparèixer amb els diners. Alguns diuen que Macaulay va viure unes quantes setmanes al metro. Sigui que en sigui, quan va reaparèixer es va traslladar a Brooklyn a una casa on va viure el, amb el poeta W.H. Auden i Gypsy Rose Lee. No sé si us sona l'artista de burlesca i de striptease molt, molt coneguda. I va abandonar per sempre l'escriptura. El mateix el seu amor per la música queda reflectit en tots els seus escrits, com es pot veure, per exemple, en el personatge de, de Mick Kelly, de El cor és un caçador solitari. De fet, el seu primer conte, que es diu Wunderkind, publicat 1936, però escrit dos anys abans, quan era, tenia només 17 anys, tracta d'un jove pianista de talent excepcional que a poc a poc va perdent la seva habilitat musical. Macaulay sempre va tenir problemes de salut. Era molt fràgil des de petita. Va patir una sèrie d'embòlies i als 31 anys va tenir un ictus que li va deixar la, la part esquerra del cos paralitzada. Les embòlies i les operacions van convertir-la en una dona limitada, molt limitada físicament. Era una persona de tracte difícil, amb relacions sentimentals complicades i obsessives, amb homes i també amb dones. Ella, ella habitualment es vestia d'home. Precisament el fet d'intentar esborrar la línia que separa homes i dones en la seva obra i també en la seva vida personal, amb la seva androgínia, les seves relacions afectives i el seu estil masculí de vestir, va contribuir al seu estatus, a fer-la respectada i admirada en un entorn dominat per editors i escriptors homosexuals. relación con diversas dones y es movia habitualment en el mundo gay de Nueva York. Es va relacionar amb Greta Garbo, va tener una aventura muy, muy apasionada con la contessa Anna Marie Clara Schwarzenbach Y va estar, absolutamente obsesionada absolutament la escritora l'escriptora Catherine Ann Porter, que no la podía suportar. Algunos crítics han interpretado se intents per trencar o las les fronteres imposades pel género como una forma de la autoridad patriarcal. Es va a casar no una vegada, sino dos, amb el mateix home, Reeves Carson, un aspirante escritor i alcohólico. La primera La primera vegada que es va casar amb Reeves era als 20 anys. Crec que l'hem perdut tots, Marta, t'hem perdut. T'has posat a mute sense, sense voler. Ara. Sí, no, no ens, hem, ens hem perdut quan deies que s'havia casat per primer cop als 20 anys, crec. Ah, sí, als 20 anys. Sí, de, de tant en tant surt mm, que jo no he tocat res, però que, que és, és silenció. Val, <laughs> sí, dues vegades amb Carson, amb Reeves, amb Reeves uh, McCullers, un, un home també complicat, alcohòlic, un aspirant a escriptor, es torna a casar amb Reeves després de la publicació en 1940 del Cor és un caçador solitari i viuen a Nova York, on van entrar al panteó de famosos matrimonis literaris nord-americans, els Scott i Zelda Fitzgerald, uh, Paul and Jane Bowles. Tots alimentats i descarriats per l'alcohol, la infidelitat, la rivalitat, la brutalitat emocional i física i incomprensió mútua. Reed va morir abans que ella. Es va suïcidar l'any 1953 a l'hotel on eren a París. Va intentar que Carson es suïcidés amb ell, ella ja havia intentat una vegada. bueno, les desastroses relacions personals de Carson i l'alcoholisme van marcar, la van marcar tota la seva vida d'adulta. Però mai va deixar d'escriure, sempre patint dolències físiques fins a l'hemorràgia cerebral que va acabar amb la seva vida als 50 anys. Garza McCullers va sorprendre el món literari amb la seva primera novel·la publicada, la més famosa i la més venuda, The Heart is a Lonely Hunter, el cor és un caçador solitari. Era l'any 1940, ella tenia només 23 anys. Segons comenta Hilton Als en un article de la revista The New Yorker, la jove escriptora era el somni de qualsevol publicista, amb els cabells curts, mm, tallats a l'estil pixie, el garçon. Eh, les seves camises i pantalons d'home, una, veu, una veu ronca de fumadora, andrògina no només d'esperit, sinó en la seva realitat física. Va ser famosa des d'aquesta primera novel·la, coneguda i aclamada en els cercles literaris. Prenia el té amb, com has comentat abans, Ferran, prenia el té amb Marilyn Monroe. Era amiga i molt amiga de Tennessee Williams, Truman Capote, and everybody else, i tots els altres. En total, va escriure cinc novel·les, dos obres de teatre i 20 contes, molts dels quals va escriure quan estudiava uh, de nit a l'Universitat de Nova York i mentre treballava en el que fos. També va escriure assajos i poemes. Algunes de les seves narratives breus van ser publicades primer en les revistes de, de moda, sobretot Harper's Bazaar, uh, Vogue, Mademoiselle, va ser Harper's Bazaar que va publicar algunes de les seves millors obres de ficció, com La balada del cafè trist o Reflexió en un ull daurat. En tota la seva ficció trobem temes recurrents, com són la recerca de la identitat, el sentit del temps, el rol de l'atzar i sempre l'exploració de la solitud i de l'amor. gairebé siempre amor no correspondía. Al 1940, quan, va, cuando es va publicar The Heart is a Lonely Hunter, els Estats Units estaven en guerra y el país encara patia els efectes de la depresión. Els libros que es venien eren gairebé marcats per aquest optimisme molt americà. El optimismo de la Coca-Cola, como diu la Betty Smith en una crítica seva de, de, obra que publica en The New Yorker. Pero ya sabemos, la novela de Carson McCullers trencan los patrones editoriales en boga y note un final feliz. La mateixa escritora venían del sur de Estados Unidos, surgía del lloc més del glamour y las ironías del món editorial de Nueva York. No era la recepta más propicia para un éxito literario. Y la novela, <clears throat> El Coro es un Cazador Solitario, es una novela puñen potent, amb un título magnífico, que trata la alienación, la solitud, la solitud en aquel caso colectiva, así como la amistad, la manca de comunicación humana y el fracaso del amor. Harold Bloom, en el seu libro dedicado a Carson McCullers de la serie Bloom Modern Critical Views, dijo, y y cito, las traducciones son nuevas, eh? Los asachos que cito. todos los els de McCullers comparteixen una peculiaridad en el ejercicio de la seva capacitat d'estimar. existen y moren al enamorarse de una manera desesperada. Són destruidos no por la desesperación, sino por la extravagancia de la esperanza erótica. No es casual que primer y millo libro de McCullers portes como la seva metáfora más impresionante, más impresionante e inolvidable. El coro es un solitario cazador, que es el final la cita de Harold Bloom. La novela narra, narra, ya sabemos, la historia de cuatro personajes principales que giran al de un cinquè, un sormut. i de fet el, el, el títol original de l'obra eh, era El Mut, The Mute. Té lloc en una petita ciutat del sud de fàbriques textil on la pobresa és omnipresent, on la depressió encara feia strikes i les esperances dels personatges s'enveïen. Els, per, els personatges es reuneixen en un escenari molt típic del sud, the boarding house, una pensió, un lloc freqüent en les ciutats textils del sud, on la gran majoria de la gent era pobra i no es podia permetre el luxe de llogar una casa sincera, ni tan sols compartir una casa freqüentment, sinó només llogar una habitació. I més endavant, si tenim temps, us, us parlaré una mica de, los sur y las ciudades textiles que había y que hay ahora. Las vidas de los cinco personajes personatges una frustración y descorajamiento y ens dejan la impresión que son personas aisladas y solitarias. Pero, como comenta Jennifer Murray, en el seu sobre la novela aquellas frustraciones son més aviat productos dels seus intents apassionats de seguir els seus desitjos més íntims. La novel·la comença gairebé com un conte de fades. A la ciutat hi havia dos muts i sempre anaven plegats. Cada dia, molt de matí, sortien de la casa on vivien i feien cap a la feina del bracet. Els dos amics eren ben diferents dice eso. Las, las citas de la novela las se de la traducción de Ramón Folky Camarasa. ¿no? Después hablaremos de la, si vosotros elegís una altra traducción. Amb aquest començament ens dona la impressió que la història podria situar-se en qualsevol lloc, qualsevol moment històric. Evidentment, la novel·la no és un conte de fades, però utilitza el llenguatge del conte de fades per portar la història de Singer més enllà del personatge, al terreny del simbòlic. Tots nosaltres hem llegit la novel·la, però potser seria útil fer un repàs dels personatges principals, passant-me en la meva lectura i també en l'esquema que va deixar escrita la, la Carson McCullers en un llibre mm, editat per la seva germana, Margaret, que, es llama, uh, que es diu The Mortgage Heart, el cor hipotecat. Deixa un esquema, però també comptes que he trobat molt interessant. El primer, John Singer. El meu té un carisma misteriós. Els altres personatges se sents atrets per ell i li expliquen les seves confidències més íntimes. De alguna manera, Singer sembla sentir allò que els altres no poden i sabe el que els altres no saben. Tots creuen que Singer e-, els entén. El fet que no parli li fa, fa que sembli una persona distant i allò li proporciona un aire de saviesa i superioritat. Els quatre personatges principals troben consolació en el seu silenci etern, que és una expressió de la McCullers. Encara que la consolació sigui il·lusòria i resideixi en la pau que sembla portar dins seu i que els transmet. Els escolta sense sentir res, observant-los atentament amb els seus ulls verds. Singer s'ha enamorat del seu company grec, els Spiros Antonopoulos, també un mut, obès, que té el desenvolupament mental, sexual i emocional d'un nen i, per tant, és incapaç de retornar, retornar l'afecte de Singer. A la carta que Singer escriu al seu amic, observant, observem el seu alt nivell educatiu, que contrasta amb el de tots els altres personatges mental Dr. Copeland. Cuando seu amigo Mor Singer suicida, deixando os altos cuatro atónitos, porque no sabían res de él, de sua vida, pero la habían idealizado como una mena de Salvador. Singer es el más sencillo de los cinco personajes. aïllat de les emocions humanes més corrents, precisament perquè és mut. En la novel·la, Singer és el símbol més important de l'aïllament. Observador i intuïtiu, amable i servicial, res del que passa al seu voltant sembla pertorbar la seva vida interior. Totes les seves emocions més profundes es relacionaven amb l'únic amic que podría expresarse en Antonopoulos. Cuando el narrador parla de Singer, usa un estilo oblique, Res és de manera subjetiva, porque tal como va a escribir McCullers en el seu esquema de la novela, el él es un de estudios, pero no piensa en parábolas, sino en impresiones visuales es una vagada accedem al seu subconsciente a través de la carta que escribió a Antonopoulos. Es un personaje més aviat pla i en el sentido que a partir del segundo capítulo, el seu esencial no cambia. Y el segundo, Mick Kelly. Mick es un personaje especialmente atractivo. per la representació que ens dona de l'adolescent i la imatge de solitud de l'adolescència. Com alguns crítics han comentat, segurament ella és una versió de la pròpia Carson McCullers, als 13 anys, precoç, idealista, romàntica, aventurera, amb una gran passió per la música. La novela posa más énfasis en la relación de Kelly a Mahmoud, más que a los otros tres personajes a Mahmoud, seguramente por la edad y el temperamento del personaje de Mick. Es una novia dotada que lluita por obtener el que necesita de un entorno de problemas. Tiene dos años al comienzo de la novela. Al principio es una nena más aviat bruta a punto de desvenir una dona. Pero ella rebucha los comportamientos y las expectativas femeninas. Es una noia atrevida por hacer front a los obstáculos, plena de energía y de posibilidades. Oh, menos, això pensa ella. Cuando <clears throat> la economía familiar s'enfonsa, es ve obligada a trabajar en un dime store, una mena de toda 100. La seva tragèdia, la pèrdua del seu somni, no prové d'ella mateixa, ni de res del que fa. Simplement per raons econòmiques es veu obligada a treballar i això li roba la llibertat i la energia. Per a mi, la música és símbol de bellesa i llibertat. Ella no té cap formació musical, y las posibilidades de estudiar música son escasas. Recorre los con escoltant dins al seu Mozart y Beethoven, especialmente en les nits y foscas de Stu, tras las cebas escapadas secretas. Es especialmente conmovedora la experiencia de sentir por primera vagada la tercera sinfonía de Beethoven, On, como de ella, Mickey, era como Leo caminan en la nit. Las descripciones de Mick, sobre todo porque fa la música, son muy líricas. El amor de Mick por la música es activo y creativa. Es creativo. Compone melodías por sí mateixa, por comprender sinfonías cuando sigui gran. Siempre tenemos la novela el contraste entre la música d'Emec i el silenci del mut. Veiem els dos costats també, l'infantil i el madur. Seguim el seu desenvolupament com a persona. La seva primera experiència sexual, explicada molt, molt subtilment, molt elegantment, sense al·lusions directes. Abans ella havia considerat el sexe des d'un punt de vista d'una nena petita, come cosa distante, fría y de copi-volta, es conversación personal y extraña. Por olvidarlo, explicarlo o explicar la experiencia Singer, trovo consolación en la idea de poder explicarlo. En la imagino, imaginación, el mood es corresponde al ideal de un amigo o profesor, el ideal de un amigo. Era la única persona singer que realmente mostraba interés por ella Y cuando arriba la crisis al final del libro, ella es dirige a la cercana ayuda y consolación. Y cuando mor Singer, me que sola al mundo. Y el tercer, Jake Blunt. Blunt es un revolucionario, o almenys vol ser-ho. Vol canviar les condicions socials existents o sea, la seva tragedia es que no trovo una manera de canalizar aquesta y Li en todas estas abstracciones y ideas conflictivas. Los seus de una civilización futura son plenas de esperanza, pero también de desconfianza. La seva actitud envers los otros vacila constantemente entre la y el amor desinteresado. El, doctor Copeland, cuando es, estuvo en la, escala, creó en las uvas de Blunt una chuspina extraña, inmóvil, de folía. Siempre un comunista serio, pero voltó Torres. Es un producto del seu peculiar entorno. Al principio de la novela, MacArthur el describe como un hombre bachet, corpulento, nervioso, ambigoti, irritable, un gran lector, autodidacta. Es un hombre instruido, pero sin un dominio de la gramática. Todo gira en torno de la beguda y las conversas. A causa de sus caprichos nerviosos, le costa <clears throat> relacionarse a los otros Si no pot actuar, almenys ha de, ha de parlar. I Singh és un excel·lent receptor de converses. Jake Blancy se n'ha tret per ell per la seva aparent estabilitat i calma. Blunt és nou al poble, un foraster, errant desarrelat, i la seva solitud li fa buscar el mut per parlar i, retrobar, i retrobar certa calma. No s'entristeix quan Singer mor. Està enfadat. Recordava, cito, recordava tots els pensaments més íntims que havia confiat a Singer i amb la seva mort li semblava que tot s'havia perdut. Era com si hagués perdut el seu llast interior i se sent enganyat. La setmana després de la mort de Singer, el ressentiment creix entre els negres i els homes blancs que treballen a les fàbriques i finalitzen en una baralla. Ja ho sabem, la lluita, la lluita li sembla blanc un símbol de la seva pròpia vida. I marxa de la, de la, de la ciutat definitivament. De la mateixa manera que va arribar un estrany en una ciutat desconeguda. Dues vegades en la novel·la Carson McCullers utilitza la mateixa frase per parlar de, de Blunt. I ara, Dr. Benedict Maddie Copeland. El doctor es una imagen de la triste y amarga historia de la Loma Negra de Estudios del Sur. Dr. Copeland está cansado y malalt. Debido a los años de esfuerzo de la lluita para cambiar las condiciones de la seva raza. Considera que la seva raza tasca como mecha es secundaria a sus esfuerzos para educar la seva gente. més important fins i tot que el control de la natalitat. Se sent responsable en gran mesura de l'habilitat que mostra la població negra. Ell tenia grans esperances dipositades en els seus fills, però la seva dona els va ensenyar a ser mansos. S'adona amargament que la seva obra vital ha estat un fracàs és respectat pels negres del poble, però els seus ensenyaments són massa aliens i no tenen cap efecte palpable. Els parla de Karl Marx, però no en tenen. Estima la seva família, tot i que la seva inflexibilitat i temperament fan difícil, si no impossible, la seva relació amb ells. Té tuberculosi, però no hi ha un bon hospital las negras al, Estado. En muchos aspectos, Dr. Copeland es semblante a Jake Blunt. Blunt creó en los ideales del comunismo y se esfuerza por concienciar a los trabajadores del pueblo. Para la banda, el Dr. Copeland intenta que la comunidad negra reconegue la seva opresión y lucha contra ella. L'objectiu d'un es la otra racial. La salvación per Copeland consiste en la educación, mientras que Blunt defensa la solidaridad de los trabajadores y la lluita social. El de d'aquesta época era bien pobre, las condiciones de la vida realmente miserables, especialmente las de la comunidad negra. les descripcions més comovidores que parlen de les condicions de, de pobresa provenen del capítol sobre el doctor Copeland quan fa la seva ronda de visites als malalts i parla d'aquests passatges estrets i freds que puguen a pols i, i malaltia i les baraques de, on vivien en dues habitacions 12 20 persones. El sofriment dels pobres durant els mesos de fred es veu reflectit després en el fred espantós que pateix Willy a la presó quan els peus es congelen i els amputen. El doctor intenta educar els negres, però els negres volen ser blancs, com ho era Déu i els àngels, blancs amb els ulls blaus. Singer encarna però al Dr. Copeland el control i la disciplina d'un determinat home blanc. Tota la seva vida, Dr. Copeland ha patit greus humiliacions per part de la raça blanca i agraeix a Singer la seva actitud envers ell, la seva educació i consideració. L'amistat de Singer és molt important per a ell. El metge no té diners, no té ingressos, els pacients no, no poden pagar-li i al final ja, ja ho sabem, deixa la seva casa ja molt malalt i és traslladat a una granja de la família, al camp, una vida completament desconeguda per a ell. I Biff Brannan, dels quatre personatges que giren al voltant del Mood, Brannan és el més desinteressat una persona austera, l'observador de la resta de la humanitat. Ha passat la major part de la seva vida d'empeus a la caixa del New York Café, des d'on observa el món. Veiem la seva passió pel detall en l'habitació darrere del restaurant deixa tots els diaris catalogats dels últims 20 anys. El reté els detalls de tot el que passa desordenats al seu cap i intenta interpretar cada situació. Té 44 anys i tenim la impressió que és impotent, o almenys sexualment ambivalent. En un moment pensa que, cito, per naturalesa, totes les persones som d'ambdós sexes i hauria volgut ésser mare. Casat amb Alice <clears throat> durant 21 anys, va pensar des del principi que el seu matrimoni era un error i ha aguantat per necessitat i motius econòmics. Brennan té una relació molt freda amb la seva dona i quan ella mor no sent ni llàstima ni pena. Continua amb la seva vida amb la circumspectio vidu. En anglès, és widowed sedateness, que, que és una expressió molt, molt maca en anglès. Sedateness és més aviat uh, tranquil·litat en anglès. Li molesta pensar que puc viure tant de temps amb una dona sense arribar a entendre-la. I curiosament, després de la mort de la seva dona, alguns elements femenins es fan més pronunciats en Brennan. Es posa suc de llimona als cabells, té més cura amb la seva pell, es perfuma amb aigua florida. La seva dona era millor gestora del negoci i després de la seva mort el restaurant comença a anar menys bé, a sancar se Michele té una especial atracció emocional envers Mick, per a Mick Brennan. Mick ha anat al, restaurant buscant caramels durant tota la seva infantesa. és sempre és amable amb, amb Biff, però no s'adona dels seus sentiments cap a ella, ni ell mateix entén els seus sentiments cap a Mick possibilmente che en, in Brannan una certa nostalgia de joventut o Mec té aquella edat particular que, en què posseix tant les qualitats de, de noia com de noi. I al final, quan, quan Mick comença a madurar, l'atracció de Branham disminueix. Brenner es pot ser el personatge més equilibrat, és la persona més equilibrada del llibre. Observa les coses que l'envolten amb objectivitat, sense relacionar-se amb si mateix. Escolta i recorda. Es espera que la gent no fa servir la lògica. La seva cunyada li diu, que el seu cervell funciona a impuls de les raons, no dels sentiments. És massa prudent <clears throat> per sentir una admiració mística cap a Singer, com ho fan els altres. El mut, li, el li agrada i sent curiositat per ell, pensa molt en ell i valora la seva reserva i el seu sentit comú a part del Mood, Brannan és l'únic dels personatges principals que veu la situació tal com és realment. És en contrast amb l'entusiasme de Mick, Jake i Dr. Copeland, Brannan és més aviat reflexiu. La novel·la s'obre i tanca amb ell i els seus pensaments ofereixen un final a la història. En les darreres pàgines, Brennan repassa el detall de la història i arriba a destriar-ne els punts més destacats. En les seves reflexions finals, Brennan pensa en tot el que ha passat i de cop i volta sent un advertiment, una punxada de terror. Sospès entre els dos mons, mirava amb terror un futur negre, ple d'error i d'orines. Així tenim els cinc personatges principals que es troben a la boarding house, la pensió de la família Kelly. John Singer, el mut. Mick Kelly, el més viu d'aquests cinc caçadors solitaris. Jack Blunt, el revolucionari bebedor. Dr. Copeland, el reformador negre d'idees progressistes. I Biff Brannan, el propietari del New York Café. La novel·la transcorre sobretot durant els llargs dies d'estiu, sota un sol de justícia i un hivern de molt fred, on a poc a poc les esperances dels personatges s'esvaeixen. Mick es veu obligada a renunciar al seu somni de convertir-se un pianista i acaba treballant en uns grans magatzems. Dr. Copeland està a punt de morir i deixa la seva casa i se'n va al camp. Blunt es veu forçat a fugir del poble. Brennan entra en una mena de confusió sexual i e Singer es suïcida. Els personatges menors també tenen un paper important. Uh, cap és tractat subjectivament en la novel·la. Las cosas que pasan son importantes por el efecto que tienen sobre personajes principales. Sobre todo la negra, Portia, Copeland, Jones, Colors Me Colors McColors dedica gairebé tan d'espai como a Mick. Pero no deja de ser un personaje menor. la encarnación de, los instintos maternos. Portia, o seu marido Highboy e o seu Germán Willie son total contrarios de Dr. Copeland. No fan cap esforço para evitar contra las seves circunstâncias. El drama de Willie, la forma en que se desenvolupa aquele drama el o afecta a todos los personajes principales, directa o indirectamente. Tony Morrison, entre otras parla del que anomena la presencia africanista en la literatura sobre todo porque fa la figura femenina a un estatus marginal que fa resaltar privilegios de los blancos. Algunos críticos han destacado que uno de los aspectos más impresionantes de The Heart is a Lonely Hunter era que una escriptora, una escriptora blanca, per primera vegada en la narrativa del sud, sabia manejar personatges negres amb la mateixa facilitat i justícia com és la seva pròpia raça i els tractava amb tendresa. Voldria comentar el llenguatge dels personatges. Totes les veus, tant la del narrador com la que observem en els diàlegs, són diferents segons el, els, els personatges. Varien el lèxic, la sintaxi, el temps verbals. El llenguatge de que està especialment ben trobat, amb expressions típics d'una adolescent els errors gramaticals de gairebé tots els personatges, freqüents o ocasionals segons el nivell d'estudi de cadascú, que figuren en la versió original, més que en la traducció, la traducció que jo tinc almenys, i són indicadors de la seva classe social. En la versió original, Dr. Copen és el que parla l'anglès més correcte Mm, sempre molt precís, pot ser excessivament correcte, gairebé preciós. També és molt correcte el llenguatge escrit que veiem en la carta que, que Singer escriu als seus, amic, als seus amics Spiros. El que empra Porsche és força estereotípic dels negres. Parlem sempre de l'original i segons diverses crítiques és la veu menys encertada de totes. Al final podem parlar més d'això, però en general trobem que les traduccions d'anglès a les llengües romàniques sempre eleven el registre. És un fet que molt, molt reconegut. I jo, en la, la versió catalana que jo tinc, la traducció és de l'any 65, també ho tenen, que les, que tots els personatges parlen la llengua estàndard en la traducció que jo tinc i no passa això. La, és ben diferent en l'anglès. Cada veu és ben diferent i ningú parla l'anglès estàndard d'un nivell d'educació menys Dr. Copeland i la, la llengua escrita de Singer en la carta. En l'assaig, approaching community in Carmen McCullough, Carson McCullough's The Heart is a Lonely Hunter, Jennifer Murray suggests que la elección de los cinco personajes principales es un intento de representar la sociedad humana en general. Allí tenemos la juventud y la persona gran, representadas por Mick y Dr. Copeland. Los cuatro personajes masculinos y la noia Mick. La clase obrera y el petit empresario Blunt y Brennan. El blanco y el, negro, el Dr. Copen y los otros cuatro. Los personajes son también representativos de diversas posiciones sociales, sexuales y raciales. i el fracàs de les seves recerques individuals per trobar un sentit de la vida suggereix, segons Murray, que les causes de la desil·lusió no es, no es poden limitar a cap categoria, ja que tots els personatges són víctimes tant del desànim com de la desil·lusió. Dels quatre, és Mick Kelly, per la seva passió que realment dona vida a la novel·la. Potser el paràgraf més comovidor de la novel·la és al final, almenys més comovidor per a mi, quan Nick està desfeta de pena i enfonsada en una solitud absoluta, en un món sense música. I llegeixo la, la traducció que tinc jo. Però ara no sentia cap música dintre seu, era curiosa jo, com si estigués tancada a fora de la cambra interior. De vegades una breu melodia s'insinuava dintre seu, però no havia tornat a tancar-se dins la cambra interior com ho solia fer abans. Mix hauria volgut tancar en la cambra interior, però no sabia com fer-ho. Era com si la porta fos tancada amb clau i ella fos a fora. La obra de Carson McCullers puede ser clasificada como un ejemplo que anomemen el Gothic sureño, Southern Gothic. La reacción a la esclavitud, al racismo, a la pobreza y la violencia del sur va a manifestarse en la literatura en la representación lo irracional, en els pensaments i desitjos transgressius, en els personatges groteschi o excèntrics, en la visió d'alienació i angúnia, sovint explicat amb humor negre. Si pensem en la literatura gòtica dels Estats Units, inevitablement pensem en el gòtic surenc, perquè va ser el sud dels Estats Units per les seves característiques històriques específiques, que va donar protagonisme a aquest gènere, sobretot després de la Guerra Civil de 1861 a 65. Encara avui, però especialment a l'època de McCullers, al sud dels Estats Units, presenta imatges contradictòries el suposat esplendor del món blanc de l'era colonial d'abans de la Guerra Civil, confrontat amb les elevades taxes de malaltia i pobresa, violència personal i social que trobem al The Heart is a Lonely Hunter i també a la balada del Cafè Trist, uh, també de, de Carson McCullers, A de Carson McCullers, alguns dels de d'aquest gènere que varen voler reflectir las tensions y aberraciones del sud en la seva obra son Tennessee Williams, Flannery O'Connor, Eudora Welty sobre todo, William Faulkner. Tennessee Williams ho expresaba así, y cito, «Y hay alguna cosa a la regió alguna cosa en la sang y la cultura dels estats del sud que fa que el centre d'aquesta escola d'escriptors gòtics siguin al sud. Aquests escriptors comparteixen la percepció, la intuïció d'una cosa fonamental i espantosa de l'experiència moderna. És el final de la cita de Tennessee Williams. y a través de la obra de William Faulkner, Carson McCullers y Flannery O'Connor, la representación literaria del sur es va a convertir en una crítica feroz de la modernidad. El grotesque sureño, Southern Grotesque, es un alto termo que sovint se, explica, se aplica al gótico sureño de esta época. Alan Spiegel argumenta que, y cito, el grotesque, tal y como aparece en la ficción del sur de los Estados Unidos, no fa referencia ni a la cualidad especial de la narrativa, ni a la seva ambientación, ni a la manera de filar la historia. El grotesque es refereix més aviat a un tipo de personaje, marcat per una deformitat física o mental. Així tenim com exemples del sud grotesc, grotesc gotesc, la figura de Benji, un retardat, retardat mental a The Sound and the Fury, el sorell, el soroll i la fúria de Faulkner. El nan Jeperut, a la balada del Cafè Trist de Carson McCullers. I també en el cor és un caçador solitari tenim el mut, en Willy que acaba amb els peus amputats i l'obès Antonàpolis amb el desenvolupament mental i emocional d'un nen. En tots aquests escriptors, tant en Faulkner com Eudora Welty i Carson McCullers, observem una ficció amb el grotesc, emparentada amb la noció del carnavalesc, proposada pel, pel filòsof i teòric de la literatura, Mikhail Bakhtin, que funciona com a estratègia de transgressió i resistència. Macaulay comparteix la preocupació de Bakhtin amb el cos en les seves descripcions freqüents de la malaltia i mort la deformidad y discapacidad, los extraños desechos físicos. Tan que como a van van patir una importante discapacidad física y dolor al llarg de las seves vidas. Bactin va patir osteomielitis, que va provocar la amputación de la seva cama dreta. McCullough, com ja hem comentat, va tenir una sèrie de ictus que ja al 1947 li varen deixar un costat del cos paralitzat fins a l'hemorràgia final que va acabar amb la seva vida 20 anys després. No és estrany, doncs, que el cos aparegui amb tanta força en les obres dels dos escriptors, van experimentar de primera mà la immediatesa del cos, tant les seves limitacions com les seves possibilitats. Sarah Gleason White escriu en un, en un assaig que aquest cos estrany és un lloc de producció, i cito, el, el grotesc revela la potencialidad mundo completamente diferente, de diferent, d'un orden, de una otra forma de vida. Aquest aspecto dinamizador dinamitzador del grotesco Bactinia. es transgresor porque desafía formas de representación y comportament normativas. El carnavalesque grotesc, doncs, és una estratègia de resistència que va sempre també emprada per McCullers per reflectir la seva visió del món, que és al final de la cita de Gleason White. Un món que, segons Gleason White, escriptors com Faulkner, Welty i McCullers en presenta com cito, extraen y play the forestes freakish. Freakish aquí vol decir anormals o grotesc. Así que un món y y play de forestes freakish, situats en paisatges estèrils, llocs de desamor, calor penetrant i espais tancats amb temes de desviación sexual y violencia. Així es podria dir que el grotesc sureny representa una mena d'angoixa existencial com a resposta a un món de violència i trastorn. L'obra d'aquests escriptors tenen en comú altres atributs força excepcionals en la ficció nord-americana de l'època, el sentit de la història, d'un passat viscut, el sentit de comunitat el pes i rellevància del lloc geogràfic. Si parem a pensar, per exemple, en Jane Austen, hi ha una manca total del sentit de, del lloc. Eudora Welty, per exemple, és una escriptora que m'agrada molt, Eudora Welty. Eudora Welty, per exemple, opinava que el lloc és el que fa que la ficció sembla real, ja que lligada al lloc trobem costums, sentiments i associacions que responen a les preguntes. Què va passar? Qui és aquí? Qui vendrà? En un, un últim punt, un últim assaig que jo he trobat molt interessant, escrit per la mateixa Carson McCullers en la revista Decisions de 1941. Y en aquest assaig associa la literatura gòtica del sud amb la influència dels realistes russos, com Gogol, Dostoevsky, Tolstoy i Chekhov, una cosa que jo no havia pensat mai. Las circunstancias en que se ha la literatura del sur de los Estados Unidos son similares, según McCullers, a les que es van donar en el cas dels russos. Tant en la Rússia dels Sars com en el sud de la seva època, una característica dominant era l'escàs valor de la vida humana. Macaulay escriu que l'ordre social tan rígid retratat pels realistes russos reflecteix el que ella havia observat al sud. Comparteixen certs trets psicològics fàcils de reconèixer. Tracta de gent hedonista, imaginativa, mandrosa i emocional. Cap al final del segle XIX es criticava amb duresa les, les novel·listes russes i en particular a Dostoyevsky per la seva crueltat també passava amb els, els escriptors del, del sud dels anys 20, 30, 40. Però, segons explica Carson McCullers, no és la crueltat per si mateixa el que resulta escandalós, sinó la manera en què se presenta. La tècnica, explica McCullers, es la següent, i cito de, del seu assaig. La tècnica és una juxtaposició audaç i aparentment insensible del tràgic amb l'humorístic, del grandiós amb el trivial, el sagrat amb el llicenciós. Es tracta de detallar l'ànima sincera d'un ésser humà de, manera, de manera materialista, al final de la cita. I Macal dona unes quantes exemples. Jo comento dos exemples que va donar, que escriu McCullers en aquest assaig, publicat en, en el cor The Mortgage Heart, el cor hipotecat. McCullers dona Como ejemplo literario saqué realismo la novela Mientras agonizo, de William Faulkner, As I Lay Dying. Y la escena del supar que sigue al funeral de Marmolodov, a, Crime y, Castig, Crime and Punishment de Dostoyevsky. McCullers explica que las, las dos obras tienen mucho en común. ambdós tracten el tema de la mort i troben en ella una barreja de patiment i farsa que actua sobre el lector amb una força gairebé física. Tenim l'amor violenta de Marmiladov i al mateix temps la preocupació de la seva dona, la Catherine, en les converses, està més preocupada per al sopar de, del funeral, de com és la taula, de què em podran, i i, i les discussions amb el, la mestressa de, de la casa i un oficial polonès, no sé si us recordeu, unes excentricitats. I també, en el cas de As I Lay Dying, mentre agonitza, el viatge fúnebre de Hans Bondrem amb els seus fills, no sé si us recordeu, el viaje que para per enterrar la, la donna. y el viaje torna absolutamente calamitoso. El de la difunta es podres, perden las mulas al atravesar el río, el, un fil estrenca la cama y la ferida se le gangrena, un altre fil torna a boig, la filla seduida. Però pero la inmensidad d'aquests desastres no semblen més importants que altres pensaments intranscendents. Durant el viatge ens pensa més aviat en la dentadura postissa que pensa comprar quan arriba a la ciutat. La seva filla està preocupada perquè vol, vol vendre la, les, les pastes. El fill amb la, amb la cama ganguinada està més preocupat per si perd la caixa d'eines. Tot i que la farsa i la tragèdia s'han utilitzat sempre de manera complementària com a recurs literari, segons explica McCullers en aquest assaig, no és freqüent excepte en les obres dels russos i dels escriptors del sud que es superposen de manera que els seus efectes s'experimenten simultàniament, la farsa i la tragèdia. El sud ha estat sempre una regió ben diferent de la resta dels Estats Units, amb una personalitat i uns interessos clarament autòctons. I ens ha donat forces escriptors de gran mèrit como es el caso de Carson McCullers, que va a saber transcendir els seus orígens i les sociales para donarnos a a través del seu talent perceptivo y literario una versión realista de com era la vida de molta gent al sud. Moltes gràcies. Bueno. Bueno, Marta, eh, Muchas gracias.